¡Oh! ¡Oh, neniño! Que ven o cocón a comer os nenos que non dormen non, que non dormen non, que non dormen non. ¡Oh, neniño! Que ven o cocón. ¡Oh, neniño! E teu pai quen é? A Virgen do Carmen e máis San José, máis San José, pai San José, o niño, é teu pai quen é.